zavalio na Rasulillah. Prvo ću pročitati nešto što smo dobili mailom, sad ne moramo više vodati, ne trebamo poštari, imamo ovu savremenu tehnologiju mailova, izvijaseta šta je se desilo na naš dan, 31. maja 92. Izvinjavam se. Smijeli se zaboraviti 31. maj 92. u Prijedoru vlasti bosanskih Srba u Prijedoru su 31. maja 92. izdale naredbu putem lokalnog radija kojom se naređuje nesrpskom stanovništvu da obilježi svoje kuće bijelim zastupima ili čašetima, a da pri izlasku iz kuća stavi bijele trake na ruku Članovi Evropske posmatračke misije su osvjedočili da su čak u augustu 1992. tokom posjeti selima pobjedara vidjeli bijele zastave u bošnjačkim kućama kako bi se mogle razlikovati u srpskih. Nakon 1939. godine i nacističkog proglasa o kojem su poljski jevreji morali nositi bijele trake sa plavom Davidovom zvijezdom oko rukava kako bi na taj način bili obilježeni za istrebljenje. Ponovo je u jednom dijelu Europe, na kraju 20. stoljeća primjenjena nacistička praksa dehumanizacije jedne nacionalne i vjerske grupacije. Prijedorski bošnjaci, poput poljskih jevrija, tokom drugog svjetog rata, stavljeni su u drugačiju kategoriju ruskih bića. U stvari bio je početak sprovođene javne kampanje etničkog čišćenja i istrebljenja nesrpskog stanovništva u okviru čega su izvršene masovne egzekucije, silovanja, otvarni koncentratorni logori i činjeni drugi zločini. Naredba o obilježavanju kuća i stavljanju bijelih traka na ruke te formiranje koncentratornih logora Bošnjake bilo je suštinsko poživljavanje fašističke prakse iz drugog svjetskog rata, iako je Europa kazala nikad više koncentratorni logor na smrti, genocidu i holokaustu. Stoga, 31. maj je prilika da se ljudi od savjesti još jednom ograde od politika koja je baštine tradiciju i praksu progona ljudi, da se svi jednim zato da se zloglasni koncentralni logori učine trajnim spomnikom Stradan, Bošnjaka i Hrvata u Prijedoru. Obilježavanje te 1. maja i sjećanje na prijedorske i bijele etake u stvari treba biti izraz solidarnosti i podrške svim ljudima širom svijeta nad kojim je počinjen zločin zbog njihove rase pripadnosti, vjerskog stava ili političkog uvjerenja. Ipak ovaj datum zaslužuje da se sjećanje neka institucionalizira i postane dio institucionalnog pamćenja, da je ovo prilika da se u Evropi 31. maj proglasi dano borbe protiv fizičkog obilježavanja ljudi zašto su, su drugačiji. Eto, ovo je to što sam imao da kažem ono što najbitnije što se desilo danas dan u Prijedoru znači istorija su uvijek slično. Ponavlja, vjernika ne smije, kaže, zmija pojesti dva puta s iste rupi. Znači, to je da više puta, a nije tu, nema tu puno vjeri, valjda valjda tako, <clears throat> ako ne reći rekao istinu. Evo nekoliko poruka kroz mirač, usjeđu naviče, možemo ovdje još nešto dođe na jacu, još koju poruku što danas ne stignemo, ono što mi imamo od poslanikovog mirača kao ono najvećih čuda koji se desu posle Korana, jedna od tih poruka jeste i njega je Allah ponudio sa ovim kad je bilo najteže. I on je bio istiran iz Mekke sa svojim ashabima u izolaciju, nakon tri godine. Prekinuli su mušnice sa njima sve Trgovili sve. U pustini su živjeli tri godine. Istjerali samo zato što su muslimani, kao i prijedor. Eto, vidite slične situacije. I tada mu je umrla žena, najveća podrška, Hatića, i Amića koji ga je štitio, a nije Islam, imao reputala. Dva, dvije osobe najvažnije su umrle. U toj godini druge kako prazna. I tada kad je bilo najteže, Allah ga je počastio Israom i Mirađom. Isra je jedna opcija, to je noćno putovanje, baš noćno. Esra mi i Lejda. Znači, u dijelu noći je Allah preveo svoga roba, nije rekao poslanika. Zanimljivo kad ga Allah časti najvećom blizinom nije rekao Allah je pravo svog poslanika Muhammeda. Da ga označi titulom poslanika, imenom Muhammedu, nego ga je nazvao svojim robom. Pogledajte najveće časti Muhammedu ala Islama. Allah ga naziva robom. Pa ako vi hoćete da budemo mi uzor na njega, budimo i mi robovi. Jer ga je Allah tu u najvećoj blizini nazvao svojim robom. Pa ako hoćete puti Allah, nek budi robom. Ako neće, neka se on pravi Bog, pa će vidjeti kako se vršao faraon, što je završio kada je se proglasio Bog. Znači, što si više robi, sve ta Allah više sebi približi. Što se uda, više smatraš da si ti neko i nešto, sve si dalje od Allah. Pa to u borbu. On je kao rob otišao Allah na razgovor. I to u noći. E, u najtežim znači, trenucima da Allah pokaže to što ti sad patiš u putini, što jedete korijenje, što nećete kamen rastama Kogvara, koliko im bilo teško, tri godine, izolacije, u pustinji. Ima nešto bolje, da vam Allah pokaže bolje od ovoga dunjalka, a to je Ahiret. Pa mi je Allah pokazao i prošli put neće nikad dobiti ni njih drugi koji govore da su očne rekao na nebesa, on je bez ovog kosmičkog broda koji počne milione milijarde dolara da bi on odšao razivo se god donio nebesa, on je imao svoju, svoj kosmički ona inače ja sa prišnih znači išlo je brzinom svjetlosti, možda je Einstein podatak razmatruo i još na ono ideje, ko zna, možda je učitao nešto u islamu, e, pojma relativnost vremena, brzine, kretanja i tako dalje. Znači, Hamid Ali Salam je imao svoj brod, članu Burak Jahalicu, koja je išla, dok je pobjed dobili. stvarno, pa ta, je korak je imala. Zamislite tu brzinu, a navigaciju je imao ne ovu koju mi sad imamo, nego Džibila. On je bio navigator. I to do određene granice. Ni Džibil nije mogu biti dalje navigacija do sedmog neba. Odavno dalje, ali sam bez navigacije išao u Aš, u Allahov pristolje, u najveću blizinu. Gdje ni Musa, ali sam nije došao i nikom. Eto, tu je onda sam došao da ga Allah počasti, ono, da se ne, žalosti što se ovim nadrnjavom dešava sa njim i sa njegovim drugovima. Zašto je on najbolji rodin? Zato što on, evo vi svi koji čitate se vi mlađi koji volite nema više da čitate, ne znam što ikada čuli ili prešta da već Sama spominje puno svoje djece. Da spominje svog oca i mati, svoju familiju. On svugdje spominje svoj umet. Jednom ga je Džibril našo rasplakano, toliko plaće pa kada kaže, žao mi mog umeta. Otkud to kad duša pa čezni za svojim umetom, on sva smatra svoju govornost jer ga je Allah poslao u tom umetu. Pa da dostavi to što ga Allah zadužio. I on se bori i boji i žalosti. Brine se da su, ne za svoju djecu, a sva su djeca pomrla prije smrti, osim Fatimi. Sva. I nigdje u hadisma ne spominje. I on u toj najvećoj brzini, oto zato najmanji rok, najmanji, kako rekli, najljepši, nema manje. U najvećoj brzini Allah ga pita šta želiš. Opet nije spomenuo oca ni materi. Oca nije ljubav. Nego spominje svoj umet. On se opet brine, pa on što bi narod rekao, ne mi se za umet. A pa on crku se danas a mi opet neke uzore tražimo, ove manekene, glumce, pjevače, ove drogere, što se fiksaju. Šta se rada i on da mi bude uzor, pa meni bilo stih, zamisli to, da imamo najvećeg, najljepšeg uzora, koji nema jedne mani, savršenog insana imam, koga je Bog učinio bez mani, kako da mi idol bude neko da bi, da se ja pitam, kako mu kad zavadi, i šta radi, šta jedi, ti gojeni. Eto, govornik u našoj omladini, u kom je oni uzore vidje, ovo je najsavršeniji čovjek, ka, insan, kam, e, on se za nas brinje, ajde je ima malo te ljubavi, pa da rekao, ja bi evo ja sam nešto od kog suneta uzeo, oživio u svom životu, kad se ti nam, o meni brineš, jer mi kad malo odimo u kaže jedna izraka, ako ti je se prijatelj malo odimo u sokom, ošlo na neku funkciju, ne zovi ga dok te ne nazovi. Jer moraš se osjećati ponižen. Jer on je ošlo malo više. On je sad funkcija, on sad ima više para, on tebe više neki. Ti si donji. Ali pa svani u takvoj blizini. U tom rastuška kad je rekao, kad bi ja bio na Miraži, gdje sam bio, ja sam ne nikad ni prećao. To što više među ne muškike. Unu glavu, unu djedu. Ali on se vraća. Vraća i to ponovo među ne, neznamca, ni džahljad, ni kvar, je bio. I on mu govore da digni, da digni drugu, drugu nogu. On ne ide mu za kako on mogu otići. Kako je zrak i A sve im kažu kakav je tamo u Jerusalemu, tamo je klanju svim pengamberima, tamo je buraka svezu da halkuće pengamberi vežu. Tamo su ostala vrata koja nisu mogla biti zatvorena, to su svećenici svi potvrdili. Tu noć. I vidio je karavane dvije koje su išle pustinu. I nije upisuju. I kad su došli, kazali su, gdje smo bili? I oni su se osvjedočili da je Muhammed Ali bio, ali to je pohlost, to je kibla. Ja znaš istinu, nećeš pitati. E, takav neće ženiti. To je kad ti neko rekne, a ti ga šta ćeš ti govoriti, ko si ti? A znaš da je rekao istinu. E, nećeš nikad ženiti, dok god u tebi te, to kibra. Mušici su znali da je Muhammed Veselam poslanji. Evo da imaju to jedno veliki čuda <clears throat> i da je vidio žene i džene. I da kroz svako nebo je prošao i sreo kod Pengamera. I na sedmu nebu Ibrahima sreo. Tu je bili Bejton Amur, duhovna krava koja je povezana sa ovom kravom. Ali nešto što je zanimljivo, Allah je mogu uzdignuti svog poslanika na nebesa i bez odlaska u Jerusalim. Što će u Jerusalimu? Samo pa moramo mi nagađati, je li tuda najbolja opcija da se ide na nebesa? Je li tuda najbolji prostor da se ide gore? Ili da se uveže ono što je u neki milost, ljepota, halim, ismaja, vamo, ishak, vama inteligencija, da znate. Inteligencija, najinteligentniji ljudi su od Islaka, jer onaj koji su izgledali prema Izraelčani. Jer su oni od Bramovog sina Bigulama Alima. On je bio inteligentno dijete, a Ismail je bio Alim, blago dijete, da me razumijete. To su dva sina Ibrahima. Alim, blagi dječak Ismail i Alim, inteligencija. Pogledajte u internetu, vidjet ćete svi izumi, sve nobelovci, sve ove napredne, najbogatije firme su predjeli. je izraelče, tu, intervencija, od njih potiče sva ova, ova tehnologija. I treba je islam baš tu, tu su svi koji namirili. Tu je istorija započela, tu će završiti, u Jerusalemu. I ovo nas kući na reznak sudnjih dana, Kralja svijeta i istorije koja treba da se završi baš u Jerusalemu. Odakle je sam baš to čuo na nebesa. Eto, on je, kažem i najdobraniji rok, jer nas voli pa volimo mi svog poslanika, bit ćemo sa njima koga budemo volili. To je sva govorila kad ja sam rekao, sad će biti sa njim koga volim, oni će njega najviše voliti. Pa ti znaš što voliš njega, kamera, ispitaj svoj srce. Vidit ćeš ko ti je u srcu. Upitaj ga, a vam, ukunila Bogom, upitajte koga volite, ja sebe mogu pitati. Koga vam srce voli, nema ga Ne mereš ljubav na uši, već već ja volim poslanika, lažiš. Znaš što je u tom žena veća od svega, ili djete, ili pare, ko ti je kibla, se okrećeš, koga slijediš, upitaj svoje srce, baš vidi, ja ti poslanik reći svega od svega, a treba bi reći, zato što on nas voli više od svega, on nas uvijek spominje. Eto čak i gore nemiraču nas se spominu, i gore je propisa namaz, pa ko ne klanja, ja mislim da nas na dnjavku milijardu muslimana jedna posao uklanja. mislim da je to previše. Redovno, vjersku manifestaciju jednom gradu, ovdje, i blizu je džamija bila te vjerske manifestacije. Samo jedan, jedan insan je bio na toj Indiji. Ne znam, bilo drugim džamija, rekao tu blizu, rekao će ovaj narod sad je kafana tamo, ko su došli na tu vjersku manifestaciju. I onda sam skonto da nema puno muslimana na Dunjalku koji redovno klanjaju, koji vodi računa sve pet vakata namaza. Nema vani, vrlo malo. I vas uopće slušta, znači Bog je paru koliko vas poslo ima koji redovno klanjate. Nećete osjetiti tu veličinu ili slav vjerovanja počeo Kakva je to mirina i zadovoljstvo kad kreneš naput, pa onda ćeš Indiju planetu. Pa ćeš vratiti džanom abdisi se, pa ona će se zabalet, kao pobi. A ti usput mareš, ako hoćeš i puši i kao pi, ali onda ćeš Indiju planetu. To je milina da usput obilaziš džanom, susrećeš ljude. Pa molim vas, bez sebi, ako moraš nekako, odluči danas kaži, ja ću pokušati redovno planetu. Jer jedini grup svoj na nebesno objavljen je namaz. Samo namaz. Ako, ako je to gore objavljeno, ako hoćeš gori, moraš klanjati. To ti je dokaz Vjerovali su kad je Islam mogu dobivati objavu, zašto ne bi mogu otići i na nebesa i biti u toj najvećoj blizni Allahu i biti u dženetu. Zato je rekao, ja ovaj što sam ga da vi znate što ja znam, malo bi se smijali, a više vi ste plakali. Pa šta znaš, kaže ja Zola, kaže, vidio sam i džene i džene. Vidio je, vidio je sad svoj umet. Eto, to je ta tehnologija koju je on imao u, svoj, svom veselu tom duhovnom vidu, onima da je moški vid što je vidio iza sebe, ispred sebe i što mogu i tom brzinom da se kreće. E, vidio nas je sve u tijesku, ocrtane. Vidio je zadnji čovjeka koji su uči džene. Znači, koja, osoba danas može da se boriti sa našim dragim poslanikom s vama. Koju mi imamo sad kameru i kanurgu, kako je on imao i kako je on vidio i sa svim pengaberem sa sreo i vidio i džene i džene i tako dalje. Pa zato ako ga budemo voljeli, nadat ćemo se da ćemo biti sa njim. I evo sinu sam rekao, kad mi nam kladi, kad ja Kur'an učim, neki kul vela partiju, nam padne da je poslanik tu istu kul vela učio, pa i ja izgovaram ono što je moj poslanik učio. Pa malo se osjetiš sretnim što te Allah počastio da učiš Allahu govor, a taj govor su učili poslanici i nadja sahabi i dobri ljudi. I koliko ljudi je učilo i naši u familiji, Učimo i vežemo se kroz Kur'an, Kur'an je veza sa nebesima, jer ga Allah sa nebesa spustio na zemlju, pa je te poslanike počastio sa ovim mirađom, pa možemo uspjeti naći možda još koju poruku. Prošli put sam predužio deset minuta i ne bi više precizan. Muslimani su precizni. I ovo da se ne bi više oholili, budimo robovi kao što namljali sa vam Sašao opet s mušicama živio, opet sa svakima živio i govorio istinu. Pa i mi, što budemo ponizniji, Allah će nas više uzdići. Pa ako hoćemo na mira čini da odjemo, moramo redovno klanjati biti ponizni, molim Allah da budemo ponizni i da budemo redovni klanjači. Amin. Allah.